Xibuko gai eskolak gehu eta habo beteik dia, bena, egun oztakuan ebai, uskaldun dien herritarrak galtazare dia, sibeotar, iztegi horren jabilteko. mila bedeatzen eta lautan hoita hama bian eginik izan zia hiztegi hoi, juneska zena behar egilek zia animaleko lana egin eh, haike galtua behitzin, eta egin zia lehenik eh, frantsesetik eta uskala, Siberotar Euskalkitik abiatzez, e, hiztegi hoi egintzia, eta ondotik beste bat egindik, eh, Euskatik eta Frantzezila, Siberotar edetik eta Frantzezila, bena hartaik sumait batzen duko, no? Frantzezetik Siberotari alat juiten den histegia lantuzian denboan, mila behiatzen eta lautan hogeita hamabian altesin, aita junez Kazanavek. Marcel Bedatsagar, suazia alkarteko kidiak, Kazanaven lanak zinez estimatzen dutu, eta hoien agerraztia beharrezkoa uditzen zaio. Eta eh, beste lan eh, histegian danabat, hor Euskazko biak aipatu bena latitik eta euskala bate, bate gintzia uh -huh. eta badik. Hoi, bai. hoi habu apesentako zion hori? Bai, uh, apesentako, ikaslentako e, eta latia baliatzen ahalduk, frantzez hain ikasteko izigariko tresna huna duk eh, latia. Bai, uh, bat, batu askuak basitia bena sibiotar ez, ez ginea deuze eta justok ikazunabeko e, egintzilaik izigariko joarak astai kentzia biztan mm. Eta hartako, hartako zea e, eh, agortuik izan delaik, eh, uan ogaltua da zea, eta mm. hartako pentsatzen diagu agerazi behar guni laberize. Beti sibotarana kuiatzeko helbu jaikilan jarrikitzen du alkartziak iztegi hunekin, aita junesen xantagraziko heruak agertzen di argiki hiztegi hortan, Zuberrotar, Euskalkitik abiatzez izeneko histegia ordin, berriz agerraziko du suazia Sibeoko alkartiak, Hortazidie ebai, benkide ohia, aiande sokarosek, apsurutokin agerrazina hiziala histegi hoi, arrazu bat habo lan horren builat jamaiteko. Eta hau aldiz aspaldin agortuitek. Artako, alian sokarrozek badik eh, bizpahi udo lau urte eraiten zeikula behar gynila atxulu toki eh, hiztegi hoiara geraz. Eta beti eraiten eta beti bai eraiten ginea eta etzia inhoia solatzen. Eta dakian bezala alian de tampez juntzikuk eta hain mentsa handi dukek bena hain uhuetan nahi gintia pu haik abiasi lanak eh, aitzine eta hoi etxea etxita biazik, mena hain ideiazia, eta hartako gintuk hori lotu.